vyhlásené, ale boli tiež časy, keď sa vstávalo až priam s nedočkavosťou, že čo všetko nám súčasnosť ešte ponúkne, kam je civilizácia v dobrom slova zmysle schopná zájsť v prospech človeka a čo nové sa podarilo objaviť aj v súvislosti s minulosťou, lebo sme sa aspoň tvárili, že kto sa z toho, čo sa stalo, nepoučí, ten si to bude musieť zopakovať. No a dospeli sme do štádia, že nám už tečie nielen do topánok, ale že sme v tom namočení už minimálne po kolená. Samozrejme, optimisti veria, že tá voda je na klesajúcej úrovni, ale zároveň záchranu vestu si pre istotu vo svojej výbave strážia ako oko v hlave. Ono prepisovalo sa vždy, boli by sme naivní, ak by sme si mysleli, že dnes sa už história prepisovať nebude. Napokon prepísaný je aj aktuálny dátum. Máme tu 27. mája 2024. Je to posledný pondelok v tomto mesiaci a je tu aj čas e, trošku si to rozobrať na drobné. Takým našim spôsobom zahorela Petrolejka a aj pri tej s poradovým číslom 1049 vám príjemné počúvanie z Banskej Bystrice želá Peter Kršiak. Ideme na výlet. Výlet. stop. šťastným hrám. Že už nikdy nič nebude také, ako bývalo, tak tu máme prvý z dôkazov premiérovho už bez oslávenca, ktorý nás pred mesiacom opustil, Dušan Grúň. Spomienka na jeho prvý profilový album z roku 1973 kde sa objavila aj pesnička s názvom Pôjdeme na výlet s orchestrom Gustava Broma výnimočne, pretože zvyčajne to bolo o kapele, ktorú mal pod palcom Juraj Velčovský. S ním dlhé roky spolupracovala, ale tak ako napríklad aj Karol Duchoň, tak aj práve Dušan Grúň si mal možnosť e, zaspievať a krovie mu tvorilo práve jedno z najvychýrenejších telies, aké sme tu kedy v histórii mali, ktoré viedol Gustav Brom, viac menej brnenský orchester, lebo tam sa dá um, určiť to teritorium, kde sa Gustav Brom najčastejšie pohyboval. No a pokiaľ ide o Dušana Grúňa, tak spomienka na tohto naozaj vychýreného interpreta, ktorý bol ročníkom 1942, až sa to neuveriteľné zdá, keď už musíme hovoriť aj v jeho prípade v minulom čase, rodák zo Žiliny, ktorý maturoval v Košiciach, e, chvíľočku študoval v Ostrave na hutnickej škole, ale už to bolo viac o muzike. Práve tam začínal ako študent, e, no a v amatérskej kapele bol hráčom na trúbke, na trombón. Nikto v kapele nechcel spievať, tak sa postavil pred mikrofón a sami už máme do dnes množstvo dôkazových materiálov, že mu to naozaj išlo a keď ten hlas e, zaznel, tak hneď bolo ľahké identifikovať, ktože nám to v tejto chvíli pesničku ponúka. Tá, ktorá doznela z toho 73. roku, melódia dovezená, ale text písala Eva Boudová. Dostala teda názov Pôjdeme na výlet a budeme sa prechádzať hlavne tým 27. májovým dňom, ktorý je 148. v tohto ročnom kalendári vďaka teda 29. februáru inak by to bolo číslo menšie. 218 dní, tak či tak, zostáva do konca. Meninový oslávenec na Slovensku tým je Iveta, majiteľka mena francúzského pôvodu a ten pôvodný význam mena by mal byť e, Tisový luk. V Českej republike je to o Valdemarovi, aj s jednoduchým, ale aj s dvojitým Včkom. To je mužské meno starogermánskeho pôvodu vtedy sa mu hovorilo Valdomar, má základ e, v slovách Walten, čo by malo byť vládnuť a Mar, to by malo byť o slove veľký. Meno sa teda aj preto to vykladá ako veľký vládca. Je tu Medzinárodný športový vyzývací deň, ktorý sa uskutočňuje na medzinárodnej úrovni od roku 1991. My sme trošku oneskorení, ale v tomto prípade len o dva roky. Organizujú sa alebo zvyknú sa organizovať športové podujatia celoštátneho aj medzinárodného rozsahu a cieľom by malo byť vyzvať čo najväčší počet ľudí k pohybovej aktivite trvajúcej minimálne 15 minút, zároveň ich tým inšpirovať, aby každý deň boli fyzicky aktívni. No áno, stačí leták o zlatnenom tovare a už sú mnohí fyzicky aktívni, aby im to náhodou niekto nekúpil, No, ten Valdemar dnes bude aj u nás dosť dôležitý, pretože tu máme 15. výročie odchodu Valdemara Matušku. Od roku 2009 spomíname, 30. májový deň bol tým jeho posledným, takže bude dnes takouto hviezdou na záver. To bude spomienka na tohto pána, ale ešte si pripomenieme aj iných, keďže v ten istý deň si pre zmenu svoje narodeniny pripomína Peter Lipa, tak e, aj tohto pána dnes e, si dovolíme uprednostniť oproti iným a vypočuť si hneď 5 pesničiek, pričom verní budeme jednému albumu. Minulý rok mal jubileum, to sme si potom prešli viaceré obdobia, dnes sa zdržíme len v jednom. No a popri tom nám tu budú ešte znieť nahrávky z roku 1982 v rámci takého miniseriálu, keď si prechádzame jednotlivé ročníky, až po súčasnosť prejdeme od roku 1960. No a ešte sú tu aj ďalší oslávenci, prípadne tí, na ktorých spomíname a od e, Dušana Grúňa nikdy nebolo ďaleko k Ivanovi Krajíčkovi, už aj z toho dôvodu, že by mali mať rovnaké miesto narodenia aj keď teda Ivan Krajíček bol o dva roky starší a podstatne skôr nás opustil, ešte v 97. ale 24. májový deň bol jeho novým. a tak tomu to spievalo, keď mal 25 rokov. slečna tak nebezpečná, že mi až zuby drkocú jistě snad diabol, čo na mňa sadol, že mi až zuby drkocú. Neklopte oči, sled sa mi točí a volám všetkýho pomoc. Pre vaše vlasy zblázním sa asi, kto vám dal takú veľkú moc. si len hral a ja som stál, ako ten kameň niekde na ceste. Ten starý čes a po mne bez, že neviem iné, len zaťať peste čo ste slečna tak nebezpečná a pěče mi krásou krv? Vravie vám nieraz to, čo i teraz, že nebudete mi piť krv. Počkám, až dohrá táto predohra, zkrátka až skončí Dixilen. Poviem vám iste, že pre mňa vy ste jediný možný happy end. som stál, ako ten kameň niekde na ceste. Ten starý jazz a vo mne bez, že neviem iné, len zaťať peste. Hmm, prečo ste slečna, tak nebezpečná a pijete mi krásou krv. Vravie vám nieraz to, čo i teraz, že nebudete mi piť krv počkám, až dohrá táto predohra, zkrátka až skončí Dixieland. Hmm, poviem vám jistě, že pre mňa vy ste jediný možný happy end. Oh, jediný možný happy end. Oh, oh, oh. Jediný možný happy end. happy end si ešte v rámci Petrolejky treba chvíľočku počkať. Ivan Krajíček, herec, spevák, režisér, scenárista, moderátor, zabávač. Tí divadelné dosky a koncertné pódia boli dve domény, medzi ktoré delil svoje umelecké nadanie, maturant z Trenčína, študoval herectvo na Vysokej škole muzických umení, pravidelne spieval počas vojenskej služby v armádnom umeleckom súbore, Jána Nálepku od 63. súčasť e, novej scény, začínal v činohre, potom prešiel do operetného súboru a hral vo viacerých operetných aj muzikálových predstaveniach Hello Dolly, Modrá ruža, Hrnčiarský bál, Parížský život. V 70. rokoch už patril k najobľúbenejším domácim interpretom pesničky typu Svetová sláva, Mama, Oči čierne, ale aj duety so Zorou Kolínskou, Cesta do neba, Nočné rúže a s Oldom Hlaváčkom tiež legendárna dvojica gazdov v rámci hostinca pod Gaštanom venoval sa divadelnej televíznej réžii, takže jeho meno sa spojilo aj s mnohými televíznymi reláciami typu vtipnejší vyhráva diskotéka pre starších a pokročilých, no a v 90 rokoch to bolo hlavne repeté, nezabudnutelné. No a aj ten Ujo Elektrón môže byť, že sa mnohým vybaví. Opustil nás 5. júna roku 1997, ale spomienok tu budeme mať ešte niekoľko. Snáď už nie takých čerstvých, ako je to v prípade nedávno zosnulého herca Jana Kačera, ktorý zomrel 24. mája. Pribudla ďalšia postava, do historických kalendárov, na ktorú sa môže už len spomínať. S tým dnešným dátumom sú tiež spojené mnohé, ale aj udalosti tu máme z takých tých najvzdialenejších snáď aspoň 4 povytiahnem pre túto chvíľu. Uhorský kráľ Matej I. Korvín vydal zlatú bulu pre Bratislavu v roku 1464, v ktorej mestu potvrdil všetky privilégia a výsady predchádzajúcich panovníkov. Ďalší s modrou krvou, ruský cár Peter I Veľký, založil v roku 1703 pri ústi rieky Nevy dnešný Petrohrad. svojom času to bol aj Leningrad pred 100 rokmi. Sa začala písať e, história pod týmto menom v januári 1924 do septembra 1991. Oscar Wilde v roku 1895 eh, musel podstúpiť väzenie, za sodomiu bol poslaný za mreže. No a v roku 1897 sa utekalo, odštartovali prvý ročník bežeckého závodu Praha-Biechovice. Môže byť, že mnohí aj takýmto spôsobom si vyplňajú eh, svoje voľné chvíle. My si to teraz vyplníme spomienkou na jedného z tých, ktorých máme dnes v kalendári. Je ním meno Mojmír Smékal, to bol rodák z Olomovca, ročník 1920, stal sa hudobníkom a skladateľom, hral na saxofón, na klarinet, na kontrabás. V rokoch 1954 až 80 pracoval v hudobnej redakcii Československého rozhlasu, no a písal pesničky, tanečnú hudbu, aj pre deti to boli skladbičky, ale tiež e, to bolo o sprevádzaní rozhlasových inscenácií, čo sa týka jeho e, skladieb. No a z takých známejších môže byť, že tí, ktorí sledujú piesne Benjabentu Ivana Mládka, zachytili pesničku Švagr má bagr, kde sa o text postaral Zdenek Svierák. Je to taká výnimočná pesnička, lebo zvyčajne si to zhudobňoval Ivan Mládek, alebo aspoň otextoval. textoval No a je tu aj ďalšia nahrávka, ktorá nás ešte pozdrží v 60 rokoch, o dva roky mladšia od tej, ktorá nám doznela pred chvíľočkou, textárom Ivo Fischer za mikrofónom Lilka Ročáková, ktorá s orchestrom Karla Vlacha mala možnosť naspievať práve melódiu Mojmíra Smékala s názvom Bilo léto. Bylo léto. co tak jak léto má být. Bylo léto, horké léto, tak jak léto má být. A já vám ráno, časně ráno, šla jsem k tůnice mít. A já vám ráno, časně ráno, šla jsem k tůnice mít je sukně mi smáčí, slunce začíná hřát. Rosa v trávě sukně mi smáčí, slunce začíná hřát. A přes bodláčí loukama kráčí ten, co mě má rád. A přes bodláčí loukama kráčí ten, co mě rád. Bylo horké léto, tak jak léto má léto, tak jak léto má být. On ze mě, a žatrej se vážně ve mně závažně vzlít. On ze mě, a žatrej se vážně ve mně závažně vzlít. Šel k té horké léto, tak jak léto má být. Už uschla tráva, marná sáva, musím zpátky zasít. Už uschla tráva, marná sáva, musím zpátky zasít. Zítra ráno, hned včasně ráno, když to dovolí čas. Zítra ráno, hned včasně ráno, když to dovolí čas. Aj my sa k tejto tvoni ešte určite budeme vracať. Rodáčka Strenčína, Lilka Ročáková, aj operná speváčka, sopranistka a hudobná pedagogička. Absolvovala a prištudovala Pražské konzervatórium. Po absolutóriu v 71. pokračovala potom v štúdiách a vystupovala v divadle Semafor, spievala s poprednými českými orchestrami vtedajšej doby. Bol tam aj ten orchester Gustáva Broma už spomínaný a tento orchester Karla Vlacha, ale aj tanečný orchester Československého rozhlasu a tiež aj skupina Olympik. A okrem toho počas štúdií hostovala ako operná speváčka v Stavovskom divadle a pôsobila ako solistka v libereckej opere. Tak takýmto spôsobom sa prezentovala v prípade diela, pod ktorým sme našli meno Mojmíra Smekala, dnes teda je to o 104. výročí narodenia autora hudby. Zomrel v septembri 1995, ale naša pozornosť bude patriť aj ďalšiemu z oslávencov, ktorých máme v kalendári v rámci tohto mesiaca a tiež ho máme dnes. 81. narodeniny si pripomína neprehliadnutelný komik Ludek Sobota, častokrát imitátori sa snažili jeho hlas použiť vo svojich e, monológoch a niektorým sa to aj celkom darilo, ale originál je originál. Takže si o chvíľočku aj Ľuďka Sobotu pripomenieme v jednej nahrávke, ale predtým sa poďme opäť pozrieť do dnešného historického kalendára. Prejdeme si 20. storočie, nie je tam toho veľa v korejskom e, prielive pri ostrovoch Tsushima sa v roku 1905 ľudia nudili, začala sa dvojdňová námorná bitka medzi Ruskom a Japonskom, ktorej výsledkom, a to by si možno mohli dnes aj na Ukrajine pozrieť, bola porážka Ruska, upevnenie prevahy Japonska v Tichomorí. Japonci to dokázali. Tomáš Garik Masaryk e, bol zvolený prezidentom republiky. V roku 1920 to bolo po druhýkrát a o 7 rokov neskôr sa to podarilo opätovne. Medzi tým otvorili napríklad Bratislavskú plodinovú burzu. Je to 102 rokov od tohto momentu. V roku 1930 na Manhattane bol otvorený Chrysler Building, vtedy najvyššia budova sveta. Jedna z najvýznamnejších e, budov e, čo sa týka tohto teritória. No, aj keď teda veľmi rýchlo pokročovili, oni tuším, že 4 poschodia za deň e, stihli e, stavať a má to výšku 319 metrov, tak napriek tomu sa nestalo nič, čo by e, bolo o stratách na životoch, nie za deň, za týždeň, áno, 4 poschodia, to by boli veľmi rýchli, keby <laughs> denne išli 4 poschodia, to by, to by sa nezastavili možno a zrazu by zistili, že už sú nad oblakmi. V roku 1937 zase v San Francisku otvorili v tom čase najdlhší vysutý most sveta Golden Gate Bridge pre chodcov, o deň neskôr aj pre automobilovú dopravu. Loď Bismarck, tá naopak mala za sebou už všetko. V roku 1941 sa vtedajšia pícha nemeckej flotily potopila. O rok neskôr došlo k udalosti, ktorá tiež prepisovala dejiny na našom území, teda niekdajšom Československom, aj keď vtedy to bolo trošku rozdelené. V tom 42., keď slovenský príslušník Československého vojska v Spojenom kráľovstve Jozef Gabčík spolu s českým výsadkárom Janom Kubišom spáchali v Prahe atentát na zastupujúceho ríšského protektora Reinharda Heidricha. Išlo o operáciu s krycím názvom Antropoid Nacisti bezprostredne potom vyhlásili stanné právo, neskôr došlo k zastrašovacím akciám, obce Lidice a Ležáky boli vypálené, obyvatelia popravení alebo odvedení do tábora koncentračného, respektíve do viacerých. Toto sa žiaľ teda v Nemecku nepripomína e, dnes, ale 68. E, ten je stále na stole keď sa má ukázať prstom na niekoho, kto nám tu šarapatil a robil zlo. A v roku 1980 juhokorejská armáda aj za cenu 300 obetí a približne 1000 zranených potlačila demonstrácie v provinčnom meste Kwangju. Nepokoje v meste boli reakciou na zásah proti demonstrujúcim študentom z 15. mája. 90. roky jedna udalosť má dnes výročie 30. ruský spisovateľ Alexander Solženicin sa po 20 rokoch exilu vrátil do Ruska, pričom 18 rokov z toho strávil v Spojených štátoch. No a rok 1997 dal dohromady práve e, najvyšších predstaviteľov týchto dvoch štátov, prezidenti Ruska a Spojených štátov Boris Jelcin a Bill Clinton podpísali historickú dohodu o spolupráci medzi Severoatlantickou alianciou a Ruskom, ktorá mala otvoriť cestu k rozširovaniu aliancie smerom na východ. No, Američania sa nezastavujú a, a Rusi to zrejme týmto spôsobom nechceli, keď je to teraz také, aké to je, ale darmo my tu na spodku budeme niečo riešiť, tak či tak o tom nerozhodneme, tak sa poďme aspoň potešiť z toho, čo nám napríklad jeden z dnešných oslávencov môže ponúknuť. Nahrávka je z roku 1980, vtedy bol ako spevák Ludek Sobota naozaj aktívny. Tento text eh, pôvodne eh, bol eh, písaný ako tradicionál a aj s melódiou, ale potom sa k tomu posadili Jaroslav Čvančara a Michal Bukovič a so skupinou Taxmeni to v Smetanovom divadle mali možnosť zaznamenať a my si to dnes vypočujeme pod názvom Kocour Felix. Žádný dobrý vědec dneska nesmí zůstat sám. Na kocoura Felixe já spolehnutí mám myšky a cvičený pes. Poslouchejte, co s kocourem vyváděl jsem dnes. Zkoušel jsem, jak Felix snáší cestu po moři. Kolikrát se za minutu z vody vynoří. Vyslal jsem ho zkoumat dno a skafandr mu dal. A když se potom vynořil, řekl, co mám dělat dál. Říkám Felixi, teď mě ujisti, jaké počasí. Zítra rozhlas vyhlásí. Mňau, ty mám příležitost hodnou velice. Vypustím tě raketou na průzkum měsíce, když nepřineseš vzorky půdy a měsíční prach. Vrátit se mi na zpátek ti nedovolí strach. Za rychlostní páku zatáh packou zamával, nad kosmickou rychlostí se vzhůru vzdaloval. Týden jsem ho litoval a pak najednou bum! ten kocouří meteor mě bálem rozbil dům. Říkám Felixi, teď mě ujisti, kdo tlačí, že se země otáčí. Měl můj se rozlobil, na dveře ukázal. Na půdu vědy jednou provždy vstupu zakázal. Teď Felix leze po střechách a mňouká celou noc, že prý těch mých pokusů má stejně také dost. No, miau, miau. Ludek Sobota, neprehliadnutelný, neprepočutelný, ďaká mnohým titulom, v ktorých sa objavil ešte väčší blbec, než sme doufali. To nie je <laughs> nadávka jeho smerom, ale filmový titul z 90 rokov. Samozrejme tá úroveň nenadchla mnohých, hlavne tzv. fajnšmekrov a nebást se a nekrást. Tam si písal aj scenár a zahral hlavnú úlohu, ale kritici to odmietli a rovnako aj široká verejnosť už len s nostalgiou spomínala na e, také diela ako Jáchyme hoď ho do stroje kde si zahral hlavnú postavu vidieckého chasníka Františka Koudelku. No a potom sa aj objavoval v komediálnych filmoch režiséra Petra Šulhofa, vyštudoval inak dopravnú priemyselnú školu, potom absolvoval herectvo na Divadelnej akadémii muzických umení a aj keď mal schopnosť hrať dobré aj charakterné úlohy, tou doménou sa stala komika, predovšetkým autorská, založená na vlastných textoch a improvizácii hlavne po boku Miloslava Šimka. Keď už potom zostal sám, tak bolo to také viac trápenie. Aj s Petrom Nárožným samozrejme ešte v Trojici mali celkom úspešné scénky. Napokon pôsobenie v semafore od roku 1973 do roku 1990 možno pokladať za také najvýraznejšie. V jeho prípade neskôr si na ňo spomenul aj prezident Miloš Zeman, keď mu v roku 2017 odovzdal do rúk medailu za zásluhy. Určite asi niečo na tento spôsob aj osoba jeho typu zaslúži. Čo sa týka kapely, tak smení česká e, country formácia medzi priaznivcami tohto žánru e, hudobného boli známi ako českí tvorcovia tzv. military country, špecifickej e, odnože tejto muziky zameranej predovšetkým na vojenské a armádne prostredie. Založení boli v roku 1970. No a na konci e, roka e, bolo potrebné, keďže tam bola tá normalizácia, poobzerať sa po inom názve, lebo každý, kto mal anglicky zaváňajúci názov, tak to musel premenovať. Takže ich bolo možné potom evidovať pod názvom Krajánci oni sa postupne sprofesionalizovali a priklonili sa k modernejšej verzii country music. No a v 80. roku práve takýmto spôsobom spolupracovali s Luďkom Sobotom. Potom mali zhruba 10-ročnú pauzu a v 89. 90. sa naspäť vrátili a mali by fungovať až do súčasnosti. Ehm, pod taktovkou teda Jaroslava Čvančaru, kapelníka, tzv. otca zakladateľa, hráča na 5-strunové banjo, ktorý by mal byť súčasťou kapely aj aktuálne, aj keď teda mnohí už teda pri tom byť nemôžu, pretože je to už o odchodoch. Kapely tohto typu to jednoducho postretnúť muselo a mnohé už v tej základnej formácii vystupovať v žiadnom prípade nemôžu. Ale my sa ešte máme možnosť obzrieť aj za ďalšími, aj udalosťami, než nám bude spievať e, ďalšia oslávenkyňa tohto e, časopriestoru majového. Najskôr si prebehneme teda to, čo sa udialo len v nedávnej dobe a sú tam aj úspešné veci aj zo športovej oblasti, keď e, v Rakúsku v roku 2001 v Gecise prekonal ako prvý atlet hranicu 9000 bodov 10 bojár Roman Šebrle svetovým rekordom 9026 mm, až američan Ashton Eaton v júni 2012 potom dosiahol ešte o 13 bodov viac. V 2011 astronauti Amerického národného úradu pre letectvo a vesmír mm, sa postarali hneď o dva zápisy do histórie. Absolvovali totiž to posledný výstup do voľného vesmíru v rámci 30-ročného programu misie raketoplánu Endower a zároveň po 12 rokoch ukončili montáž Medzinárodnej vesmírnej stanice. Iná dvojica Daniel Lipšic, Jana Žitňanská v 2012 vystúpili z KDH, následne založili stranu Nová väčšina, ktorá sa v roku 2013 premenovala na Novú väčšinu dohodu neskôr bola známa pod názvom Nova a už to nie je ani väčšina a, a Nova už vôbec nie. V 2013 predstavitelia Guinnessovej knihy rekordov potvrdili, že sa Rumunsku podarilo rozvinúť najväčšiu zástavu na svete, ktorá pokryla plochu veľkú asi ako tri futbalové ihriska. Ten úspešný pokus o prekonanie svetového rekordu sa uskutočnil na letisku v jednej z dediniek ležiacej tak približne 35 km juhovýchodne od Bukurešti. Obrovskú modro-žlto-červenú zástavu Rumunska s rozmermi 349 x 227 metrov a hmotnosťou 5 tón rozvíjali niekoľko hodín približne stovky dobrovoľníkov a zamestnancov továrne na vlajky. V 2015 futbalisti španielského klubu FC Sevilla sa druhý raz za sebou stali víťazmi Európskej ligy. V Poľsku vo varšavskom finále zdolali ukrajinský tým Dnepr- Dnepropetrovsk a celkovo 4 krát zdvihli nad hlavu cenu trofej Európskeho pohára číslo 2 po štvrtýkrát. Teda. V 2017 zase potešil Richard Varga, stal sa majstrom Európy v akvatlone, v pretekoch, ktoré sú kombináciou plávania a behu, získal premiérový titul kontinentálneho šampióna. V 2018 sa zase tešili netradične čínsky badmintonisti z titulu majstrov sveta, po tom, čo vo finále v Bangkoku zvíťazili nad Japonskom, bol to pre nich už jubilejný desiatý Thomas Cup, čím potvrdili status najlepšieho mužského týmu na svete, ale pokiaľ netužite po medailách, kľudne badminton hrajte aj sami, po vlastnej osi v tom 2018 sa udiali ešte dve veci 27. mája, ktoré vyčnievajú v historickom kalendári. Obidve sú zo športovej oblasti. Výťazom 101. ročníka tu, Giro Itália sa stal britský cyklista Chris Froome. Rodák z Kene sa po Bernardovi Inoltovi a Edim Merksovi stal iba tretím cyklistom v histórii, ktorý získal všetky hlavné tituly v Grand Tour to znamená nielen z Gira, ale aj z Tour de France a španielskej Vuelty. No a Real Madrid porazil vo finále Ligy majstrov FC Liverpool a obhájil svoj tretí titul za tri roky. Zvíťazil v Kieve 3-1. Liverpool tak stále čakal od pamätného finále v Istambule z roku 2005, keď po výsledku 3-3 zdolal AC Milano 3-2 na strely zo značky pokutového kopu a to ešte dobiehal stratu 0-3. V sobotu 1. júna 2019 sa potom to čakanie skončilo, paradoxne v Madrite, kde zdolal Tottenham Hotspur. No a po výhre 2-0 získal svoju šiestu trofej, pričom Super bol vo finále premiérovo. My ešte finále stále máme pekne ďaleko. Bude to také minifinále, lebo potom sa už budeme venovať iba jednej postavičke, ale Naša pozornosť môže patriť opäť aj 24. májovému dňu, keď sa v Zlíne narodila, vtedy to bol Gotwaldov, Leona Machálková, ktorá zmaturovala v Přerové. E, v podstate skoro každý z týchto narodeninových oslávencov sa narodil na jednom mieste, maturoval na druhom mieste. Ona vyštudovala kombináciu český jazyk a dejepis na Filozofickej fakulte Univerzity Palackého v Olomouci, takže opäť zmena, tak ako aj v prípade Dušana Grúňa, Žilina, Košice, Ostrava, tu zase Zlín, Přerov, Olomouc. Od 18 spievala potom s amatérskými formáciami, či už to bol Damián alebo Znamení dechu v 91. sa presťahovala do Prahy, začala účinkovať v divadle Semafor, moderovala v rádiu aj v českej televízii, no a potom už e, to bolo o muzikáloch. West Side Story, Jesus Christ Superstar alebo Dracula a v 96. vydala aj svoj prvý album. My si pripomenieme spoluprácu s Karlom Šípom, ktorý sa postaral aj tiež o nejaké tie textíky, keď sa jej podarilo vydať eh, ďalší z produktov. Sviet je plnej bláznu. To by mohla byť práve pesnička, ktorá nám dnes bude v jej podaní znieť. Noc je prúzračná, svedčí přijít potulným. Z půlnocí vchází lásky majestát. Noc je pátnem snů, vesměs žádný děj, co se nám štvrtý projekt eh, Leony Machálkovej Blízká setkání v roku 2001 ponúknutý, točilo sa v Jevanoch no a Karel Šíp teda mal možnosť textovať eh, skladbu Magic Summer dať jej názov Sviet je plnej bláznu otvárala celý tento album a ho avizovala ako singolovka v tom čase no s Karlom Svobodom veľmi veľká spolupráca už aj na tých predchádzajúcich dvoch projektoch, ktoré boli muzikálovými. Práve pod tými názvami to aj vychádzalo vtedy, hudba, respektíve mm, písne a muzikály, alebo filmy a muzikály, tak to by to malo byť presnejšie pomenované. filma muzikál jednotka, dvojka z 98 a 9. A ešte potom stihla aj album Voda divoká v roku 2005 a duety v 2017 ponúknuť, kde došlo teda na spoluprácu s viacerými interpretmi, či už to bola Jitka Zelenková, Pavel Vítek, Bohouš Jozef, Petr Kotwald, s ktorým si zaspievala pesničku Venku je dešť a mráz, ktorú sme mali predtým možnosť počúvať aj v podaní iných interpretov. Najskôr to boli Eva Pilarová s Jaromírom Majerom, neskôr Marie Rotrova s Jirkom Kornom. No a v tomto prípade teda Ilona Čáková a Petr Kotwald, určite zaujímavá verzia, no a s Petrom Kolářom, Helenou Vondráčkovou, Richardom Tesaříkom, takže tej spolupráce bolo naozaj dosť a dosť, ale duety sa nájdú aj v spevníku ďalšieho z májových oslávencov, ktorý na ten svoj sviatok ešte iba čaká, pretože každoročne sa tak deje vždy 30. a už to bude po 81. krát, keď sa v Prešove narodil spevák, skladateľ, aranžér, organizátor aj publicista a moderátor Peter Lipa, ktorý tiež teda za tie roky, čo sa pohybuje po hudobných scénách, už toho ponúkol neurekom a stále aktívny a veľmi mu to dobre spieva aj v tomto veku je kam sa obzerať za množstvom albumov, ktoré začal ponúkať eh, paradoxne dosť neskoro, mal 40 rokov, keď mu vyšiel prvý album a po projektoch typu neúprostné ráno, Škrtnico se nehodí, eh, je to stále tak eh, s T plus R bandom, Naspäť na stromy, Čierny Peter. Došlo v roku 2000 aj na projekt s názvom Bystro a práve na tento album by sme si dnes mohli posvietiť trošku viac. Cítim sa veľmi dobre v súkromnom bystre, sedia tam každý večer hlavičky bistre. s pohárov obracajú pravdu až do dna, tu každá beseda je nesmierne plodná. Veď jak to bude zajtra hrať prvé husle, odhalia všetky triky po prvom kúzle, Vedia, kto do sveta zas urobil dieru, ako sa najrýchlejšie špinavé peru. Denne si šepká súkromné bistro, pikantné vtipy o ministroch. Nie sú im cudzie najvyššie kruhy, keď skončí jeden, začína druhý. Dozviem sa, kto je zajtra o hlavu kratší, aj s kým sa zabudnutá herečka vláči. A keď sa nájde zo pár odvážnych slečien, pri víne hlasujeme, ktorá má väčšie, ešte väčšie. Cítim sa ako doma v súkromnom bystre, Nohy si občas môžem aj na stôl vystrieť, vždy sa tam dozviem veľa príjemných klebiet. Už nie som presvedčený, že oko berie, denne si šepká, súkromné bistro, pikantné vtipy o ministroch. Mm, nie sú im cudzie, najvyššie kruhy, keď skončí jeden začína druhý.

Tak, papel, dnes Peter Lipa prvá výraznejšia postavička aktuálnej Petrolejky, narodený ako Peter Lévy v Prešove. Rodičia pochádzali z Maďarska. E, Ocino sa stal obeťou holokaustu, takže Peter si ho v podstate ani nejak nemá šancu veľmi vybaviť, keďže zomrel ešte rok po jeho narodení. Už dlhší čas e, pred narodením detí žili v Prešove a otec Mikuláš pracoval v knihkupectve, Jolana viedla rodinné papiernictvo. Čo sa týka tej hudobnej kariéry, tak eh, k muzike mal vzťah už v detstve. Okrem spevu sa približne od 12 rokov učil hrať na husle, neskôr na trúbku, trombón, na gitaru. V 62. išiel študovať na SV v Bratislave a to na fakultu architektúry všeobecná škola, eh, kde hral v školskej alebo študentskej kapele ktorá mala názov Struny. Od 67. to bola popovo-jazzová formácia Istropolitána a v 68. bol spoluzakladateľom skupiny Blues Five, v ktorej okrem iných teda hral aj Dušan Hájek, bubeník, dostatočne známy vďaka svojmu pôsobeniu v skupine Modus, e, v kapele Collegium Musicum alebo aj e, v skupine Banket napríklad. No a to kombinovali blues s jazzovými prvkami. Kapela získala potom v 68. na druhom Československom bytovom festivale v Prahe cenu objavu festivalu. No a po odchode potom vystupoval chvíľočku s orchestrom Gustava Offermana, neskôr s Revival Jazz Bandom a v období rokov 1977 až 79 to bola skupina Hej, ale v roku 1980 po dvoch rokoch vystupovania v zahraničí začal hrať a spievať s Ľubošom Andrštom v, vo formácii Blues Band Ľuboša Andršta a v priebehu šiestich rokov tejto spolupráce vydali dva hudobné albumy takže konečne sa pošťastilo po skončení, potom začal hrať e, s vlastnou sprievodnou skupinou, ktorá má v súčasnosti teda názov Peter Lipa Band pokiaľ ide o album, mal by byť 7 v poradí, ktorý dnes si takto popripomíname piatimi pesničkami. Prvá je za nami v súkromnom bistre, ktorú dávali dohromady s Petrom Lipom aj e, Rudolf Rusiňák a Pavol e, Bodnár. Tento album je o 14 nahrávkach. Bill Bailey je tiež skladba, ktorá sa tam objavila s poradovým číslom 6. Oh, once you come home, we'll bail it. Come on home. She moans the whole night long. I'll do the cooking, honey, and I'll pay the rent. Cause I know I have done you wrong. You remember that rainy evening I kicked you out with nothing but a fight to down. I know I'm a blame, and it's all down that chain. Blue Bailey, Won't you come home, well, now, ah, won't you come home, Blue Bailey, come on home. See my because I know I done you wrong. Now you remember that rainy, rainy evening? I'll kick you out with a nothing but a fine new thumb. Well, I know I'm to blame, and it's low down and a shame. Bill Bailey. Thank you. whole night long. I'll do the cooking, honey. That's it. I'll pay the rent. Cause I know I done you wrong. Ah, you remember that rainy evening. I kick you out. Whether nothing but a fight to time. Cause I know that is pain and it's low down, that is shame. Keď sa pozrieme na pracovnú cestu Petra Lipu, tak po ukončení 11-ročnej školy v Prešove si spravil nadstavbu na zememeračskej priemyslovke v Košiciach a popri štúdiách na tej strednej hrával aj v Prešovskom amatérskom divadle. Študoval architektúru na spomínanej stavebnej fakulte v Bratislave, potom pracoval ako redaktor Československého rozhlasu v redakcii vedy a techniky, neskôr v redakcii Zábavy ako hudobný redaktor v 70. rokoch a potom aj postgraduálne študoval na fakulte žurnalistiky. Od 77. je v tzv. slobodnom povolaní a od 89. bol aj prezidentom Slovenskej jazzovej spoločnosti od roku 2001 členom medzinárodnej poroty, ktorá každoročne udeluje ceny v rámci jazzovej scény a Ehm, potom sa dostala aj k spolupráci pri výrobe relácií s jazzovou tematikou v Českom rozhlase a slovenskou rozhlasovou stanicou Rádio Devín, aby sa stal neskôr aj v 2005. dramaturgom festivalu Jazz ide městem v Hradci Královom. No a relácia s názvom Akord, ktorá sa venuje muzike, to je tiež niečo, čo ako moderátor má pod palcom a keďže on o muzike vie rozprávať a hlavne rád rozpráva, tak nie je problém kedykoľvek s ním po tejto stránke viesť debatu, tam až priam ožije ako pokropený živou vodou. To je oblasť, téma, ktorá mu robí celý život radosť a on sa snaží robiť tú radosť cez muziku tým, ktorí sa k jeho hudobným nosičom radi dostávajú my dnes teda k albumu Bistro, z ktorého ešte tri pesničky si vypočujeme. Tá nasledujúca celý album mala možnosť otvoriť. Opäť angličtina Let the Good Times Roll. let's have some fun. You only live but once, and when you're dead, you're done. But let the good times roll. Let the good times roll. It's no different if a younger old. Get together, let the good times roll. Don't sit the moment and talking trash. If you wanna have a ball, go out and spend some cash. But let the good times roll at the good times roll. Oh, oh, oh. It's no different if a young or old get together let the good times roll. Hey, Mr. Landlord, don't go with job. And the police come around, tell them the church is closed, but let the good times roll. Let the good times roll. It's no different if a young or old get together, let the good times roll. Well, now. there's bandits in the town. I got dollar and quarter, and I'm just rainy cloud. But don't let no fame paint me cheap. I got a few designs more that I'm gonna keep. But let the good times roll. Let the good times roll. It's no different if a young or old get together. Let the good times roll. have a ball. Get yourself together. Get yourself under control. Let the good times roll. Podľa dostupných materiálov točilo sa v máji 1998, mixovalo o rok neskôr v júni v štúdiách Slovenského rozhlasu v Bratislave zostava naozaj hviezdná Dušan Huščava Juraj Lehocký, František Karnok, Pavol Bodnár, Andrej Šebo ako basgitarista a Cyril Zeleniak za bicími. To bola formácia, ktorá tvorila kapelu Peter Lipa a Band. Samozrejme Petra Lipu treba k tomu tiež pripočítať. Tých 14 nahrávok, ktoré vznikali, mali aj teda slovenské texty, vypomohol aj Tomáš Janovic pri pesničke, ktorá nás o chvíľočku čaká pred ňou snáď aspoň taký letný pohľad do dnešného hudobného kalendára, lebo aj 27. máj má svojich oslávencov, alebo mal. Máme tu eh, speváčku popovú menom eh, Sila Black, Priscila, pôvodne ročník tiež ako Peter Lipa, 1943, rodáčka z Liverpoolu, popová speváčka, ktorá bola k spevu, no došla tam Niekto hovorí, že náhodou, iný zase náhody neuznáva. Pracovala totiž to ako šatniarka v jednom z liverpoolských klubov. V tom čase tam hrávala skupina Beatles a pri jednej zo skúšok si tak pospevovala pesničky. E, v podstate ich vedela všetky. Ďaka tomu, že tam pracovala, počuli manažér, pozval do štúdia na hlasové skúšky a obstála hneď na prvej Brian Epstein ju teda posunul na spevácku dráhu a po ústupe z tejto eh, speváckej cesty potom pracovala ako televízna moderátorka. Na jej konte by mali byť tri desiatky štúdiových a výberových albumov. Neskôr vydala aj autobiografiu, ale tento životný príbeh je už uzavretý od 1. augusta 2015, to mala 72 rokov a aj svoju vilu v španielskej Estepóne, eh, kde sa to všetko uzavrelo. Gábor Preser, rodák z Budapešti, maďarský hudobník, ten je ročníkom 1948. V 68. sa stal členom skupiny Omega, z ktorej potom v 71. odišiel a založil vlastný projekt s názvom Lokomotiv GT. Toto sa rozpadlo v 80. rokoch a následne vydal aj niekoľko sólových albumov ale e, s jeho menom si možno spojiť aj e, Pala Hamela, s ktorým mal možnosť spolupracovať, keď sa dával dohromady album Dnes už viem a stal sa autorom hudby k textu, ktorý Boris Filan nazval Túlavý psík, takže aj takéto previazanie so slovenskou scénou je možné povytiahnuť. On je rovnako autorom aj niekoľkých muzikálov, tá domáca scéna, nie je to len o tom Luďkovi Sobotovi spomínanom, respektíve e, je tam to meno Mojmíra Smékala, ešte možno e, spomenať aj na Jána Siváčka, ktorý sa narodil v roku 1928 v Mijave. Bol skladateľom, aranžérom, aj jazzovým hudobníkom a dirigentom. Vyštudoval právnickú fakultu, potom aj kompozíciu na Vysokej škole muzických umení a od 64. pracoval na Zveze slovenských skladateľov, bol jedným zo zakladateľov festivalu Bratislavská líra. V rokoch 1966 až 70 bol aj v tých prvých piatich ročníkoch riaditeľom, neskôr e, bol zástupcom riaditeľa vydavateľstva Opus. No a už počas štúdií si aj zahral s orchestrom s názvom Kolektív 51 a v roku nasledujúcom prevzal jeho vedenie, postupne rozšíril na Big Band. Tej skladateľskej tvorbe sa venoval od 50. rokov a stal sa autorom viacerých pesničiek, niektoré zazneli teda aj na bratislavskej líre, napríklad e, na druhom ročníku to bola pesnička Kľúč pod Prahom, ktorú spievala Helena Vondráčková po slovensky. Skúsili, že či to zafunguje, tak ako v prvom ročníku Rozprávkový dom Karla Gota, Napokon pesnička nezískala cenu, ale medzi raritky sa zaradila, celkom sa jej to podarilo. No a Jan Siváček ten patril k významným osobnostiam slovenskej hudobnej scény ako autor, ako organizátor. Tiež tam boli nejaké odborné publikácie. Zomrel v decembri 1987 ako 59 ročný. No, ale sme pri Petrovi Lipovi a aj keď je to niekedy problematické s tou pamäťou, Teraz to bude veľmi jednoduché poukázať na pesničku práve s týmto názvom. Hovorím že hľadám od rána, v tom zbledol som a šepnem pre pána. Lebo čo hľadám, v hlave čierna diera a nepríjemný pocit ma hneď viera. Zrazu mi svitne, jasné, celý deň ja hľadám námet na pieseň. Detstva si zatiaľ ešte pamätám Dokedy ale, nuž to neviem sám Pamäť Konečne mám ten správny námet mm-hmm. Najhoršie je to veru s menami Ako sa volá sused nad nami Tak aj kostro, no neviem smrek či breza, Nikdy sa vo mne krvi nedorezal. A čo ten slávny spevák, Tatra, Matra, neprídem na to meno ani do zajtra. Pamäť, pamäť, veď je to predsa skvelý námet. Pamäť, pamäť, križovke slovo presne na 5 Čísla si zatiaľ ešte pamätám Dokedy ale, nuž to neviem sám Pamäť Konečne mám ten správny námet mhm. Najhoršie je to veru s menami A ako zladiť mená s tvárami To je len začiatok a čo bude potom a moja pamäť pokrýva sa potom. Včera som prežil chvíľu zdesenia, chcel som sa predstaviť a zrazu amen tma, Uh, mm, pamäť, pamäť, veď je to predsa skvelý námet, pamäť, pamäť, križovke slovo presne na 5. Čísla si zatiaľ ešte pamätám dokedy, ale už to neviem sám. Máme, konečne mám ten správny námet. Konečne mám ten správny námet. A na druhej strane, bez pamäti, všakže ten život krajšie letí. No, aj by bolo dobre možno niektoré veci eh, vypustiť z hlavy von. Sú aj takí, ktorí sa o to snažia, prípadne to prepisujú a presviečajú vás, že vaša pamäť vám neslúži, že sa veci stali úplne inak, ako si vy pamätáte. Aj takto to môže dopadnúť. Poďme ešte do tých 80 rokov na chvíľočku za Petrom Lipom. Po dvoch rokoch vystupovania v zahraničí začal hrávať s Ľubošom Andrštom vo formácii Blues Band Ľuboša Andršta a v priebehu 6 rokov spolupráce vydali dva albumy po skončení potom hrával s vlastnou sprievodnou kapelou a potom spolu s bývalými spoluhráčmi alebo spoluhráčom z Revival Jazz Bandu Milošom Paškom podľa vzoru Pražského jazzového festivalu založili tradíciu bratislavských jazzových dní. V polovičke 80 rokov to bolo o spolupráci s Petrom Brainerom, Vystupoval s ním v niekdejšom štúdiu S v programe P plus P rovná sa Jazz toto obdobie spolupráce zachytili aj albumom Boogie Up z 97. roku. Potom došlo na spoluprácu s Andrejom Šebanom. Spolu zakladali hudobný projekt Lipa Šeban Band, v ktorom si zahrali aj Juraj Tatar, Martin Gašpar, Marcel Buntaj, takže skvelé hudobné krovie v úvodzovkách od 99. nahradil Andreja Šebana v tejto formácii saxofonista Michal Žáček Kapela vystupovala naďalej pod novým názvom Lipa Tatar Buntaj Gašpar Žáček Band. Ešte, že ich nemal 20 za sebou. To by asi len predstavovanie trvalo celkom dlho. No a stal sa zakladateľom aj mnohých ďalších hudobných projektov zo skupení ako Gabriel Jonáš e, Futuring, ďalej tam bol Visegrad Blues Band, no a aj spolupráca nielen s hudobníkmi zo Slovenska, ale aj zo zahraničia takže bolo toho naozaj neúrekom. Aj co ocenení sa mu dostalo do rúk dosť. V 93. cena Ladislava Martoníka za interpretačný výkon v oblasti jazzu. Kryštálové krídlo za hudbu je z 98. Rad Ľudovita Štúra 3. triedy za významné zásluhy v oblasti rozvoja kultúry a umenia, to je z roku 2003. A Aurel za album Lipa spieva Lasicu kde došlo na víťazstva v ďalších kategóriách album roka, obal roka, producent, zvukový záznam plus spevák v kategórii Jazz and Blues. Tak to už má dnes 18 rokov toto ocenenie, ale samozrejme pokračuje aj ďalej v produkcii. Zatiaľ najčerstvejším projektom je 16. solový štúdiový album Nola, ktorý bol ponúknutý eh, v minulom roku 2023. Ale my zostávame ešte aj tou poslednou pesničkou pri projekte s názvom Bistro. A Bistro si vypočujeme aj 11. pesničku v poradí, ktorá bude už ale tou rozlúčkovou 16 Tons. Thank you. Some people say man is made out of a mud. A poor man's made out of muscle and blood. Muscle and blood. And skin and bones. And mind that weak and the back that strong. you load 16 tons. And what do you get? Another day older and deeper in debt. Say, brother, don't you call me, cause I can go. I owe my soul to the company store. didn't shine. I picked up my shovel and I walked to the mine. I pulled 16 tons of number 9 coal. And the straw boss said, Well, I bless my soul, you rolled 16 tons. And what do you get? Another day older and deeper in debt. Say, brother, don't you call me, cause I can't go. I owe my soul to the company store. One morning it was drizzling rain, fighting and trouble are my middle name. I was raised in a canebrake by an old mama lion. Can no high-toned woman make me walk the line? You load 16 tones, and what do you get? Another day older and deeper in debt. Say, brother, don't you call me, cause I can't go. I owe my soul to the company store. moving up. So back and back, back and back and back, back, back, back, back, on the home. Pana pep, to pep, pep, pop, go, peado. Softly pray, I was a stand and a figure, a figure, my violin. Say, If you see me coming, better step aside. A lot of men didn't. A lot of men died. One first of iron, the other of steel. If the right one don't get you, then the left one will. You load 16 tons. And what do you get? Another day older, deeper in deeper. Say, brother, don't you call me, cause I can go. I owe my soul to the company store. za našim dnešným stretnutím s Petrom Lipom. Album Bistro určite nebude mať taký úspech u poslucháčov aj z dlhodobého hľadiska ako dodnes najpredávanejší hudobný nosič e, s názvom Thriller Michaela Jacksona. Spomínam ho preto, lebo teraz už mierime do roku, keď bol vydaný v 82. A pripomenieme si aj viaceré postavičky, ktoré s týmto letopočtom majú veľa spoločného, hlavne napríklad rok narodenia. Je tam celkom slušná zostava vtedajších novorodencov, ktorá aj dodnes púta pozornosť, respektíve hoci zišla z očí, tak nemusela zísť z mysle, pretože vo svojej dobe niečo mali možnosť dosiahnuť, niektoré aktívne dodnes samozrejme, ale niektoré už museli ustúpiť z pozícií ktoré si vydobili, lebo tak hlavne športovci tam už keď prekročíte určitú hranicu vekovú, tak už ťažko môžete konkurovať mladším ročníkom. Chronologicky od januára možno spomenúť eh, Davida Nalbandiana, argentínskeho tenistu, chorvátsku lyžiarku Janicu Kosteličovú, Mišku Paštékovú, ktorá bola výraznou detskou speváckou hviezdičkou, podporovaná Petrom Naďom. Tomáš Kopecký sa zviditeľnil ako hokejista, Justin Gatlin bol atlétom zo Spojených štátov, Katarína Koščová vieme koľká bije, Marian Gáborík ako hokejista úspešný, Robovitek sa stal futbalistom, Karol Beck tenistom, Filip Polc cyklistom, brazilský futbalista s menom Kaká to nebola jeho aktivita, to bolo meno, ktoré nosil na chrbte. Kelly Clarkson, americká speváčka, aprílový narodeninový oslávenec Marek Geisberg ako herec a spevák aj s ocinom si istý čas mal možnosť zahrať zaspievať Petr Čech, český futbalový brankár, častokrát nielen ako reprezentant, ale aj ako hráč londýnskej Chelsea videný. Justin Enánová, belgická tenistka, princ William, tiež jeden z najsledovanejších mužov planéty, Peter Kantár, slovenský vodný slalomár, Andy Roddick sa stal tenistom, Jan Torp úspešným austrálským plavcom, Dorota Nuotová slovenskou herečkou, speváčkou, Tomáš Plekanec zase hokejistom, Ján Mucha brankárom, futbalovým reprezentantom, no a Alberto Contador zase španielský cyklista tak to sú aspoň niektorí z nových oslávencov toho 82. roku. Čo sa týka pesničiek, tri zaznejú z tohto obdobia, aby to reprezentovali. Tiež to boli v tom čase v podstate novorodenci a rodičmi <laughs> nasledujúcej pesničky dvaja páni, aj toto v prípade pesničiek je možné, samozrejme, tam nepotrebujete hľadať opačné pohlavie. Peter Guldan, Peter Hanzeli, Tí sa postarali o text, respektíve muziku. Zvyčajne sa to hovorí v opačnom poradí, ale keď už som začal Petrom Guldanom, tak e, ten sa podpísal pod pesničku ako autor slov. Peter Hanzeli dodal melódiu, skupina štúdiová Pavla Zajáčka nahrala podklady, za mikrofóny sa vtedy postavili na jednej strane 10-ročná Darinka Rolincová, na strane druhej to bola vtedy 23-ročná, áno, Jana Naďová, ktorá si tu Arabelu zahrala aj v seriáli a tu si ju zaspievala. Keby som bola princezna Arabela a v škole by som bola čo nevedela. Tak by som zmizla, preč rovno späť tabule. Na druhú stranu našej zeme kule. Obliekla by som si jej plán legendárny to titul už z dnešného pohľadu o seriáli, ktorý bol ponúknutý premiérovo, čo sa týka prvej časti vo štvrtok 25. decembra 1980 ako darček k Vianočným sviatkom a potom došlo na ďalších 12 častí tej úvodnej základnej série, ktorá bola o legendách už dnes, dá sa povedať, Vlastimil Brodský, Jana Brejchová, Stela Zázborková, Vladimír Menšík, Jiří Sovák, František Filipovský, Iva Janžurová, mnoho, mnoho, mnoho, mnoho, mnoho ďalších, samozrejme Jana Naďová, aj Dagmar Patrasová ako princezné, Xenia, Arabela, no a pesnička, ktorá napokon na toto bola reakciou, tu sme si mohli pripomenúť, nie, neboli samozrejme všetci pospomínaní, Blekota, Pekota, Mekota a <laughs> podobné postavičky, Fantomas, Ježibaba, aj Václav Lohnisky, ktorý si tam zahral, ale už sa nemohol zúčastniť tzv. postsynchrónov, aby svoj hlas aj v štúdiu doplnil, lebo zomrel už vo februári toho istého roku, takže napokon Jiří Brúder bol pozvaný, aby zlodeja Fouska aspoň nadaboval, preto tam nebol pôvodný hlas legendárneho Hujera. No a my sme si teda pesničku pripomenuli, alebo pesničko pripomenuli rok 82, ktorý bol spätne reakciou na tento výnimočný seriál. Čo sa týka roku 1982, možno si spomenúť aj na vojenské cvičenie štátov Varšavskej zmluvy, v januári v priestoroch Prahy, Plzne, Karlových varov, Liberca a Litoměřic eh, Dostalo to názov Družba 82. Zúčastnili sa ho príslušníci pozemných vojsk a letectva Československej, sovietskej a maďarskej armády. Cieľom bolo dokonaliť súčinnosť medzi veliteľmi spojeneckých armád v zimných podmienkach. Takže zhruba 25 tisíc vojakov sa vtedy objavilo na jednom mieste, respektíve na týchto miestach. V Prahe bol dolepený sériový vrah vo februári Ladislav Hojer, ktorý v období rokov 1978 až 81 eh, sa dopustil najmenej piatich brutálnych sexuálne motivovaných vražd žien v Dečíne, v Prahe, v Brne a v Košiciach, alebo pri Košiciach. Napokon sa priznal aj k 18 znásilneniam a Ehm, potom ho Mestský súd v Prahe odsúdil na trest smrti. V auguste 86 bol v e, Prahe na pankráci popravený. Pokiaľ ide o ďalšie udalosti, tak e, zmocnenec československej vlády prevzal vo Švajčiarsku od zástupcov vlád Spojených štátov Británia a Francúzska vo februári takmer 18,5 tony československého menového zlata, ktoré bolo počas druhej svetovej vojny ulúpené nacistami. a tomu bol zároveň vyrovnaný e, vyrovnané boli majetkové, majetkovo-právne vzťahy medzi Československom na jednej strane a Veľkou Britániou a Spojenými štátmi na strane druhej, ktoré vznikli počas a aj po skončení druhej svetovej vojny. K závažnej dopravnej nehode linkového autobusu československej autobusovej dopravy e, a vojenskej cisterny došlo v marci v ranných hodinách na ceste medzi obcami Holoubkov a Svojkovice v okrese Rokycany. v neprehľadnom a namrznutom úseku cesty v Praha-Plzeň dostala vojenská cisterna smerujúca na základňu šmik a zmietla doslova proti idúci autobus. Po strete došlo aj k požiaru Žiaľ, vyžiadalo si to 7 obetí na životoch. Tiež bola rozbehnutá dopravná e, situácia, respektíve bola tu na železničnej trati e, rozbehnutá e, práca na prekládke Ústi nad Labem Chomutov medzi stanicami Trmice na Ústecku a Bohosudov na Teplicku o dĺžke 11 kilometrov. Pôvodnú trať musela, alebo tá pôvodná musela ustúpiť rozširujúcej sa ťažbe v dole Chabaržovice. Výstavba bola technicky náročná, bolo potrebné premiestniť viac ako 5 miliónov kubických metrov zeminy. Práce navyše prebiehali na nestabilnom podloží. Dominantou trate je 600 metrov dlhá mostná estakáda cez Chabařovické rybníky, aktu otvorenia sa zúčastnil aj predseda vládnej komisie pre rozvoj severočeského kraja. No a sprevádzkovanie úseku diálnice Praha-Plzeň z Prahy do Lodenic o dĺžke 9 km, to sa spája s októbrom. Súčasťou stavby bolo okrem vybudovania vlastného telesa diálnice tiež 6 mostov a 5 km prekládok. Čo sa týka filmu, tak e, z tých domácich titulov do kín lákali také novinky ako Jak svět přichází o básníky režiséra Dušana Kleina, to bola vôbec úvodná časť do tejto série filmov, vtedy sa samozrejme ešte netušilo, koľko ich e, postíhajú počas života Dušana Kleina natočiť s Pavlom Křížom a Davidom Matáskom v hlavných úlohách. Příště budeme chytřejší staroušku, komédia Petra Šulhofa tá tiež si získala svojich e, vďačných divákov. V hlavnej úlohe dvojica Karel Augusta a František Peterka. E, srdečný pozdrav zo Zemegule, režisera Oldřicha Lipského, tam sa zase v pozícii hlavných postav mali možnosť objaviť Julius Satinský, Jiří Menzel, Naďa Konvalinková a Miloš Kopecký No a došlo aj na eh, Sol nad zlatom režisera Martina Holého, S tebou mne baví sviet, pochopiteľne Marie Poledňákovej, Vítr v kapse režisera Jaroslava Soukupa eh, s Lukášom Vaculíkom, Sagvanom Tofim, Ivanou Andrlovou. Když rozvod, tak rozvod, tam sa zase mali možnosť prezentovať hlavne Vladimír menšík, Veronika Žilková a Jan Čenský, ale aj Laďka Kozderková napríklad. No a pásla kone na betóne. To bola tiež novinka filmová s Milkou Zimkovou a ďalšími pochopiteľne Lubomír Pavlovič. Čo sa týka svetového filmu, tak Barbar Conan, E.T. Mimozemšťan, Rambo, Roky, Trojka, Sofína, Voľba alebo Tuci Sydneyho Polaka s Dustinom Hoffmanom v hlavnej úlohe. Tak to boli vtedejšie filmové novinky. Ale hudobnou sa stala aj skladba skupiny Karamel, ktorá bola na prelome 70. 80. rokov založená a od 82. vystupovala potom ako profesionálne teleso a vďaka televíznemu programu Hitcharáda moderátorov Karla Šípa a Jaroslava Uhlířa sa dostala do povedomia práve pesničkou, ktorá dnes dostane priestor titulom Přízrak 7B.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 skupina Karamel s Petrom Čejkom, ktorý bol aj autorom hudby a textu, spevákom tejto formácie. V tom ďalšom období zaujali napríklad singlom Nádherné létání, čo bol aj lírový pokus z 84. roku. O rok neskôr to bola pesnička Finská sauna, ktorá sa napokon stala aj súčasťou ich LP platne, ktorá bola ponúknutá v 80 pod názvom Robinson v Davu. No a v tom dave sa mnohí aj strácali a v 82. aj odchádzali, lebo máme tu tiež zostavu tých, pre ktorých bola 82 už konečnou. A tiež to môžeme zobrať chronologicky, v tomto prípade teda od februára. William Záborský, slovenský herec, jeho kolega Ludovit Grešo zomrel o 3 dní neskôr, 8. februára 18. apríla potom Nina Popelíková bola herečkou, zahrala si aj sestru Jáchymovú v nemocnici na kraji mesta. Oto Kaušic, libretista, textára, a prekladateľ. Žil Vilnév, kanadský pilot v jednotiek, ten zahynul 8. mája. O deň neskôr zase Petr Svojitka, český herec. Romy Schneider, legendárna Sisi, Zomrela 29. mája 1982 Ivan Mistrík, slovenský herec 8. júna, Martin Gregor zase 29. V júli to bol Andrej Plávka, slovenský prozaik a básnik. V auguste Henry Forda, americký herec. Karel Vacek, český kapelník, skladateľ. Rovnako tak aj Václav Voska, herec z Českej republiky a švédska herečka Ingrid Bergmanová. V septembri to bola americká herečka Monacká kňažná pri autonehode, Grace Kellyová, Karel Krautgartner, saxofonista, skladateľ, dirigenda herec, ten zomrel 20. septembra. 31. októbra Miloš Nedbal, český herec. V novembri to bol Leonid Ilič Brežnev, sovietský politik a Jan Smrek, slovenský básnik a prekladateľ potom 8. decembra. Aj taký bol 82. rok. Bola aj o pesničke, ktorá je ešte z januára 1981. V origináli sa o to postaralo holandské duo zložené z dvojice Alica May a Karen Wood. Prvá dáma bola aj autorkou originálu hovorili si Maywood, založené boli v roku 1979. Tie skúsenosti v showbiznise získali aj pod názvom Colt 45. Už v 74. roku sa to rozbiehalo, potom producent objavil duo, no a bol ohromený talentom, takže začali pripravovať pesničky, ktoré si získali e, svoju určitú poslucháčskú obec na svoju stranu. Dokonca získavali aj medzinárodné ceny, ako napríklad Umelec roka 1982 v Južnej Afrike. Koncertovali ale aj v Južnej Koreji, aj v Japonsku a niektoré svoje albumy vydali tiež v holandštine. Tá popularita pomaličky klesala a potom v 95. sa rozhodli vydať na solovú dráhu a v podstate sa už vytratili tak si poďme Maywood pripomenúť e, vo verzii, ktorú ponúkla vtedy 33-ročná Petra Čarnocká. Mala možnosť s tanečným orchestrom Československého rozhlasu naspievať pesničku, ktorú si sama otextovala a tento singlík dostal názov Vrať mi späť môj smích. Ja znám se s únavou, stesk ti můžu dát, s pláčem pod hlavou, večer půjdu spát. Půvab úniků ze všech známých míst, ústí do vzliku v mém psaní můj 决心。 ticha zbytečně bez Hašok aj Petra Černocká, ktorá bola posledným zástupcom roku 1982, inak po repertoári kapely Maywood siahla ešte skôr, v roku predchádzajúcom aj Helena Vondráčková, Zdeněk Borovec jej otextoval singlík s názvom Hej ty tam, nebe je tu kvôli nám, od rovnakej autorky Alice May. No a takto nám to teda doplnilo trojlistok rozprávkových postavičiek, či už to bola Jana Naďová, teraz Petra Čarnocká alebo Helena Vondráčková, ktorá si tiež zahrala princeznu v šialene smutnej ešte v 60 rokoch a teraz od rozprávky zase k niečomu inému prejdeme. Jednak ešte do toho dnešného kalendára treba nazrieť, lebo máme tam postavy, na ktoré sa určite po rokoch oplatí zaspomínať si z tých vzdialenejších ekonóm, anglický štatistik, lekár, profesor hudby, námorník a vynálezca Sir William Petty. V ekonomii to bola merkantilistika a stal sa predchodcom klasickej ekonómie. Tento pán ročník 1623, minulý rok to bolo o štvorstovke, čo sa týka narodenia, ale máme tu aj 20. storočie, ktoré nám ponúka tiež jedno významné jubileum, ale predtým také pologuľaté, ktoré si pripomíname v súvislosti s Valdemarom a Matuškom v týchto dňoch. Blíži sa to teda 30. tomu bude 15 rokov od jeho odchodu. Bol ročníkom 1932, rád by som stihol 5 pesničiek, je tu nádej, lebo tá prvá má iba necelé dve minútky. Suvenír, suvenír, stříma Paříže i schán, Chán. Bez vzpomínky nelze odjet, mám tě krámů plný krám. Tady je dýmka Errol Flína, byl sedmi moří pán. Oboje Krintintina, ve kterém byl filmován. Suvenír, suvenír, skutku žádný brak. Zde je prsten Gréty Garbo, Chevalieru Žerďák. Musíš mi daroval Jan Věry, nesnej kluku na ten knír. Já tu nejsem pro plezír, suvenír, suvenír. Suvenír, suvenír, kupte dřív, než rozprodám. Lella Brigitina smlouva, Vrhu její autogram. Jste prvá Čeplínova bota, ta levá v muzeu je kdes. Mám tu rady do života od těch nejslavnějších hvězd. Suvenír, suvenír, slavný výčet strát. Je zde pozlacená trubka, na níž se Armstrong učil hrát že všude něco zapomněli, těch slavných bylo prokletí. Suvenír, suvenír 20. století. Áno, klenot číslo 1, suvenír z februára 1961 orchester Karla Vlacha a text Zdenka Borovca. Aj toto si možno spojiť s nezabudnutelným Valdemarom Matuškom, ktorý sa narodil v Košiciach, keďže mamina, operná speváčka, tam v tom čase mala nejaké to vystúpenie stalo sa, čo sa stalo, tak ho berieme ako rodáka z Košíc, ale to detstvo už trávil v Prahe a počas štúdií začal vystupovať s rôznymi hudobnými formáciami po vyučení a vojne bol osvet, osvetovým tajomníkom v Chebe. Jeho hudobná kariéra tá bola odštartovaná v divadielku Reduta, v ktorom došlo aj k zoznámeniu s dvojicou Jiří Suchý, Jiří Šliter a účinkoval aj v skupine Mambo Quintet. Na počiatku 60 rokov vydal svoju prvú skladbu, my sme ju počúvali pod názvom Suvenír. Neskôr sa stal členom divadla Semafor, kde sa čoskoro stal aj jednou z najvýraznejších osobností. Spieval solovo, spieval duety, hlavne teda s Evou Pilarovou, tých je asi najviac, no a vďaka tejto popularite začal byť obsadzovaný aj do filmov, bol aj autorom niekoľkých seriálových e, zvučiek v roku 1962, potom spolu s Evou Pilarovou a Karlom Štedrým prešli do divadla Rokoko, kde po tom, čo sa Eva Pilarová vrátila do semaforu, začal spievať s Helenou Vondráčkovou alebo Martou Kubišovou a okrem divadla sa v tom čase venoval aj ďalším projektom, na ktorých spolupracoval okrem iného teda aj s Karlom Gotom alebo Hanou Hegerovou. Tá popularita stále rástla, boli tam teda dva tituly Zlatého Slávika, prvý v 62. v rámci úvodného ročníka, potom sa na najvyššiu pozíciu ešte vrátil v 67. roku a ono to napokon vyvrcholilo v roku 1980, keď bol vymenovaný za zaslúžilého umelca a boli tam aj samozrejme vystúpenia v zahraničí, čo v 86. využil, keď sa potom aj so svojou manželkou Olgou Blechovou usadil na Floride, čo samozrejme u nás viedlo k zákazu hranosti jeho skladieb, došlo k vymazávaniu z rôznych projektov aj hlas zo seriálu Chalupáři zmizol, čiže když máš v chalupie orchestrion, už bola len instrumentálka. No a došlo takmer k zlikvidovaniu aj jeho vtedy pripravovaného albumu. Našťastie sa materiál zachoval, lebo boli aj takí, ktorí to pre istotu niekde dokázali zálohovať. E, on potom v Spojených štátoch koncertoval pre krajanov, vydával nové albumy a zostal tam aj po 89. hoci teda chodil domov na návštevy. Zomrel v roku 2009 na Floride. Na jeho poslednú rozlúčku vtedy dorazilo viac ako 10 tisíc ľudí, ale pochovaný je v Prahe na Vyšehradskom e, v cintoríne mnoho pesničiek doslova zľudovelo v jeho podaní, či už to boli skladby typu Tereza z Bohem Lásko, Slavíci z Madridu, Rúže z Texasu. Tam by sme naozaj mali veľmi dlhý zoznam. Dnes len zo pár kúskov z jeho strany. Tá nasledujúca nahrávka tá je zo septembra 1965. Tanečný orchester Československého rozhlasu textárom Jan Schneider, o muziku sa postaral Jozef Vobruba, ktorý bol aj dirigentom spomínaného telesa. No a Valdemar Matuška to naspieval pod názvom Nebeskej kovboji. Osedlám si vítr místo koně obídnu hovostru hama hvězd. Vyhoupnu se z húru nad jabloně, do cesty se ptákom budu plést. Ať uhodí do mě třeba blesk. jo, jupi jo. občas nějaký výstřel. Hey! do černých mraků, ať mají dole koně něco pít. Do kavace nedá do slejváku, musím celý nebe oplotit. Ať do mě třeba blesk, jo, jupi jo, jupi jo, jupi Hey! do mě třeba blés. Jupio, jupio, jupio, jupio, nebo přes nějaký výstřel přes. Nesmí se mi ztratit ani mráček, tak vypálím sluncem mrakům Na tuhle tu zinu za pár kaček, zvyk si každý cowboy nebeský. do mě třeba jo, jupi jo, když ti dole správnej výstřel jo. ešte si to pripomenieme tromi pesničkami nám tu zanechal legendárny už dnes Valdemar Matuška, ale popri tom sa ešte pristavíme aj pri iných postavičkách, ktoré máme aktuálne v kalendári. 27. májový deň bol narodení nový aj v prípade napríklad e, britského herca menom Christopher Lee, ktorý sa preslávil hlavne zápornými filmovými úlohami, keď si zahral napríklad Drakulu svojho času. Je to 102 rokov od narodenia v Londýne rytier britského impéria, komandér rádu svätého Jána a významný britský herec na začiatku svojej kariéry v 60. a v prvej polovičke 70. rokov hrával práve tieto záporné postavičky predovšetkým a od roku 1948 si zahral v 266 filmoch. Zomrel v júni 2015. Ďalšia postava, to by mal byť Henry Kissinger, americký politik, diplomat, ročník 1923, laureát Nobelovej ceny mieru z roku 1973, kedy sa zadarilo práve týmto spôsobom. Zomrel minulý rok e, na sklonku novembra, takže mal stovku za sebou a k stovke sa blížil aj Ladislav Chudík, ktorého máme dnes v kalendári a je to práve storočnica od narodenia v Hronci tohto divadelného a filmového herca, recitátora, pedagóga, dlhoročného člena činohry Slovenského národného divadla v Bratislave, kde stvárnil aj veľké množstvo postáv. Tou prvou hlavnou bol kapitán Dabač, samozrejme nebol prvou, ktorú si zahral, predsa len ten Vlčie diery, Varuj, ešte treba spomenúť ako asi najvzdialenejšie časovo čo sa týka diel. Pieseň o sivom holubovi, polnočná omša, smrť prichádza v daždi, všetci moji blízki, no ale legendárnym sa stal hlavne ako primár Sova zo seriálu Nemocnica na kraji mesta, kde bol angažovaný po náhlom odchode Karla Hegra, ktorý už natočil množstvo scén, takže sa muselo znovu všetko pretáčať a v podstate nabehol do rozbehnutého seriálu a musel dobiehať všetko. Napokon nás opustil tesne po svojich 91. narodeninách v júni 29. To už bude 9 rokov od odchodu. S herectvom mala veľa spoločného aj rodáčka z ukrajinskej Sevliuši, slovenská spisovateľka, scenáristka a dramaturgička Alta Vášová, tá je ročníkom 1939, možno stále ešte hovoriť v prítomnom čase. Ehm, viac menej sa venuje literárnej tvorbe a má možnosť ehm, byť podpísaná ako dramaturgička pod mnohými titulmi. Čo sa týka scenárov z takých známejších Siráno z predmestia, písala libreto k divadelnému muzikálu, potom Neberte nám princeznu, tiež dostatočne známy muzikál s muzikou Deža Ursínyho, textami Jána Štrasera s Marikou Gombitovou Mekým Žbírkom, Máriou Rotrovou, aj Luďkom Sobotom, dnešným narodeninovým oslávencom, ktorý je teda o 4 roky mladší od nej. E, Louis Collins, ten bol ročníkom 1946, britský herec, hviezda obľúbeného britského televízneho krimiseriálu Profesionáli, v ktorom stvárnil agenta britskej tajnej služby. Zahral si postavu Bodyho, zomrel v novembri 2013. No a keď tak pozerám na ten zoznam, ešte mi tu zostáva okrem športovcov James Olivier, alebo Oliver, britský kuchár, ročník 1975, asi jednoduchšie je hovoriť šéf kuchár bez čapice, autor kuchárskych kníh, moderátor niekoľkých televíznych show s tematikou varenia. Môže byť, že aj na Slovensku zo pár ľudí sa nájde, ktorí si ho nemohli nevšimnúť ale ako pozerám na hodinky, čas chváta, tak poďme šikovno práve za pesničkou pod týmto názvom, ktorý textárom opäť Zdenek Borovec. Toto je spolupráca s orchestrom Václava Hybša, s ktorým mal možnosť Valdemar Matuška zaznamenať či už námornícke alebo ľudové pesničky svojho času na prelome tých 60 -tých, 70 -tých rokov. Tam bola v celku výrazná spolupráca. Čas chváta, to je prerábka talianského hitu Azzurro, Poznáme aj slovenskú verziu Poď so mnou v podaní Evy Kostolániovej. No približne v tom istom čase s touto skladbou úspechy slávil aj práve Valdemar Matuška. Máma jen věčně ruce spíná, ty kukulína, líná, rom by tě vzal. Jest, že si k ničemu a břídil, Kdyby se spídil, dotáh to dál. Já ale pro věc nemám zápal, kam bych se drápal, kam bych se hral. Čas chvátá, dneska si klouček zykratá a na skráních máš Čas chvátá, kde zůstal holka rozesvátá, loňskej tvůj smích. Čas chvátá, pořád ponímá ta do chvílí míst je si přes odbyla pátá, tak si dám 20 ještě do šestý. Ne, nemám místo krve mlíčí, co se mi příčí, je něco hrát. Ne, nemám kariéru v plánu, a sluhou pánů se nechci stát. Svůj chleba jim svý víno pívám a po svým zpívám, jak to mám rád. Čas chvátá, dneska si klouček, zejtra táta a v skráních máš sníh. Čas chvátá, kde zůstal holka rozesmátá, loňský tvůj smích. Čas chvátá, stejně pořád voní má ta do chvílí mý siesty. Čas kvátá, odbyla pátá, tak si dám 20 ještě do šestý. Dejte mi ještě jedno bílý, jsme tu jen chvíli, ať je co pít. Kdo chce, ať šplhá kůži svíká to mě víc říká mít čistej štít. Písnička má mě doprovází, tak co mi schází, vždyť chci jen žít. Čas chvátá, dneska si chlouček zítra a na skráních máš sníh. Čas chvátá, kde zůstal holka rozesmátá, loňskej tvůj smích. Čas chvátá, pořád voní máta do chvílí mý siesty. Čas chvátá, odbyla pátá, tak si dám 20 ještě do šestý. ty. Čas chvátá, odbyla pátá, tak si dám 20 ještě do šestý. Čo ale odbilo, to sú už dve hodinky, ktoré máme za sebou a ešte dve pesničky by sme snáď mohli k tomu všetkému doplniť, aby to bolo spravodlivé. Tak e, než sa dostaneme k tej predposlednej, snáď ešte 4 mená z toho športového kalendára. Pet Cash, ročník 1965, bývalý profesionálny austrálsky tenista, ktorý svoje najlepšie umiestnenie v rebríčku ATP dosiahol v 84. roku, keď bol 6. v poradí. Jeho najvýznamnejším úspechom je víťazstvo v dvojhre vo Wimbledone v roku 1987 prekazil tak e, možnosť e, zisku tohto triumfu Ivanovi Lendlovi, ktorý e, vo Wimbledone nikdy nezvíťazil. Okrem toho sa Petkeš dokázal dostať dvakrát aj do finále Australian Open v 87. a 88. Paul Gascoigne, ten je ročníkom 1967, anglický profesionálny futbalista. Počas kariéry hrával za Newcastle, Tottenham, Lazio Rím, Glasgow Rangers, Middlesbrough, aj Everton za reprezentáciu 57 stretnutí od, eh, dal 10 gólov no ale tiež si prešiel všeličím nezbedník z tej ruskej strany by to mohol byť Maxim Anatolievič Sokolov ruský reprezentant v ľadovom hokeji eh, brankár chytal aj vo finále majstrovstiev sveta v 2002, keď e, zvíťazilo Slovensko, práve do jeho bránky dával víťazný gól Peter Bondra. Maxim Sokolov je 72 ročníkom a 87 Martina Sáblíková, česká rýchlokorčuliarka, trojnásobná olimpijská víťazka, rodáčka z Nového mesta na Morave, rýchlokorčuliarka, špecializujúca sa na dlhé trate, aj mnohonásobná majsterka Českej republiky, majsterka Európy, držiteľka niekoľkých juniorských a seniorských svetových rekordov, bola aj športovcom roka hneď mm, niekoľkokrát, takže veľa úspechov na jej konte pred tými, ktorí nás opúšťali v tento deň. Predposledná pesnička zo strany Valdemara Matušku a teraz už spojenie s jeho najčastejším textárom Ivom Fischerom. 15 jún rok 1976 a už aj KTO v pozícii sprievodného telesa, aj tanečný orchester Československého rozhlasu vedený Mojmirom Balingom. Pesnička v tomto prípade dostala názov To sem ja, ten cowboy. Tak sa podloukám sem a tam ani s kým jít a kam. Už z paměti znám tady jména všech tříd a parků. Z mých voňavých dní zbyl jen pach, svůj osud jako stepní prach vleču dál na patách. Co pak tu vůbec někdo tuší, že bych popsal ďáblu duši, abych jak se má a sluší až ke hvězdám sám. To jsem já, ten cowboy, co mu riziko je hrou, že ho svou ke všem rodeum. To jsem já, ten cowboy, co mu hvězdám daň svým snům. Mňa už nevadí tak, že mám hlad, že jen z dobrodiní mám kde spát a že záplaty v šatech svou po jehle snití. To já spíš teď mývám strach, nezahlídnu včas ten prák nadějí temnota. Co pak já vím v téhle chvíli, jestli mám jak dřív dost cíly, abych se svý herky bílý až ke hvězdám sám. To jsem já ten Chevroleum. To sem já, ten cowboy, co mu hvězda slává Valdemar Matuška. A ešte taká rozlučková záležitosť na nás čaká z albumu, ktorý vyšiel až o 12 rokov neskôr, ako bolo zvažované, keďže sa rozhodol zostať za veľkou mlákou. Napokon sa nahrávky zachránili a projekt Sem svým pánem je z 97. oficiálne, ale točilo sa ešte v 85. roku v júni v tomto prípade bude textárom Eduard Krečmar pri pesničke, ktorá bude bodkou za dnešnou Petrolejkou, ktorá môže spomínať aj na ďalšie legendy, hlavne z tej hudobnej oblasti by to mohol byť Nikolo Paganini, rodák z Janova, talianský huslista, aj gitarista a hudobný skladateľ. Vďaka svojmu neobyčajnému hudobnému talentu mnohými považovaný za najväčšieho husľového virtuóza aký kedy žil, traduje sa o ňom množstvo historiek. Dnes nemožno zistiť, či sú e, s reálnymi, skutočnými základmi. Na koncertoch vraj hral tak vášnivo, že pretrhol aj tri zo štyroch strún, čo dnešní gitaristi <laughs> dokážu v pohode. Napriek tomu dokázal ale koncert dohrať aj na najnižšej strune, na G, podľa ďalšej varianty tohto príbehu mu ich niekto pred koncertom úmyselne narezal. čo sa už za tie roky mohlo popridávať k jednotlivým príbehom kvôli svojmu neobvyklému výzoru, čiastočne teda zapríčinenému Marfanovým syndrómom a kvôli neobyčajnej genialite pri, husle, pri hre na husliach bol mnohými ľuďmi obviňovaný zo spolčenia s diablom. Po úmrtí mu bol dokonca z tohto dôvodu odobretý, odobretý aj cirkevný pohreb. Telo bolo pochované riadne až 36 rokov po odchode, čiže v roku 1876, keďže zomrel v roku 1840 v Nis. A podľa legendy dala jeho mamine ehm, tam došlo k zjaveniu Panny Márie, aby hral malý Nikolo na husliach a vraj jej bolo povedané, že nikto nezahraje o skladby tak dobre ako on sám to je v podstate podobné aj pri iných interpretoch. Aj pri Valdemarovi to nikto nedá lepšie ako on. Potom tu máme ako ďalšie meno ehm, Heinricha Hermana Roberta Kocha. To bol nemecký lekár. Považuje sa za jedného zo zakladateľov bakteriológie a stal sa významným a neprehliadnutelným vďaka svojim objavom pôvodcov antraxu, tuberkulózy a cholery. Stal sa aj nositeľom Nobelovej ceny za objav pôvodcu tuberkulózy. Zomrel v roku 1910 v baden bádene V roku 2012, tesne pred svojou storočnicou, zomrela aj česká herečka Zita Kabátová. Mnohí si ju môžu vybaviť ešte z tých čiernobielých filmov, kde si zahrala aj po boku Vlastu Boriana. 2016 bola konečnou pre Františka Jakubca staršieho, to bol futbalový obranca, československý reprezentant, účastník majstrovstiev sveta v Španielsku v 82. Ehm, František Jakubec eh, spáchal samovraždu skokom zo 7. poschodia. V reprezentácii odohral 25 stretnutí. Svoju kariéru spojil predovšetkým s Klokanmi, s Bohemkou Praha, odohral 260 ligových zápasov, nastrieľal 17 gólov a e, s Bohemkou získal aj ten legendárny titul z 83. keď si zahral aj v semifinále pohára UEFA, potom si hral, zahral aj v zahraničí, v Grécku, respektíve vo Švajčiarsku. Odchod je teda už 8-ročný. No a pred 7 rokmi zomrel tu v Banskej Bystrici bývalý atlét, bežec cez prekážky pedagóg Eduard Longauer, ktorý bol 5-násobným majstrom Slovenska v behu na 110 metrov a tiež držiteľom európskeho rekordu veteránov v kategórii M50 na 60 metrov cez prekážky. Bol ročníkom 1949, mimochodom práve včera 26. mája. To bolo o narodeninovom termíne. To by bolo všetko. Už len záverečná skladba, veľavravná, ktorá dostala názov Biež, Báro, Spát. V čase reprízy to je aj celkom priliehavé. Takže pokojnú dobrú noc a do počutia pri ďalšej Petrolejke sa teší Peter Kršiak. poznal Báru, bylo ještě dítě, malá dáma ze slídává. Tenkrát její táta říkal důležitě, jak to vždycky táta říkává. Běž páro spát, poběž páro spát, marně všechny finty zkoušíš, já je dám už jen pár příc, úkol si pár ten Tenhle film je s hvězdičkou a musíš brzo ráno stát, běž Váro, spát. Později v sedmnácti jela v létě s námi, chtěla se mnou koukat na měsíc. Já jí řekl vážně, Můj táta je můj známý, pak měl jsem sílu jí jen dlouze říct. Běž páro spát, o běž páro spát, marně všechny pinty zkoušíš, já je dám zvlád. Už je páro číst, úkol si páro sám, tenhle film je s hvězdičkou a musíš brzo ráno stát, běž páro spát. jsem hloupej chlap, pak vydával jsem báru, všim si, jak je vážně veliká. Jak jezdí v pátek s jiným v jeho páru, protože jí zřejmě neříká. Běž pár, rozpár, oh, běž pár, rozpár, ty finty zkouší, já je dávno zvlád. Už je pár číst, úkol si pár Tenhle film je s hvězdičkou a musíš brzo ráno stát. Běž pár spát, oh, běž pár spát, hlavně všechny finty zkouší.